Keçən dəfə biz hörmətli və möhtəşəm bir Peyğəmbər barəsində danışdıq. Bu dəfə də yenə sizə onlardan biri barədə söhbət açacağıq. Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı kərimdə buyurur və deyir ki, bir zaman İmranın zövcəsi demişdir, Ey Rəbbim, mən bətnimdəkini sənə həsr edərək, sənə və sənin evinə xidmətkar olmaq üçün nəzir etdim. Məndən qəbul et, axı sən eşidənsən, bilənsən, onu doğulduğu zaman, onu doğduğu zaman İmranın zövcəsi övladını dünyaya gətirdiyi zaman görün nə deyir? Ey Rəbbim, mən qız doğdum. Allah onun nə doğduğunu daha yaxşı bilirdi. Axı oğlan qız kimi deyildi. Mən onun adını Məryəm qoydum. Onu və onun nəslini daşqalaq olunmuş, lənətlənmiş şeytandan qorumaq üçün sənə yalvarıram. Sonra Allah subhanətə alə deyir ki, Rəbbi onu yaxşı tərzdə qəbul etdi. Yəni, bala körpəni yaxşı tərzdə qəbul etdi, onu gözəl bir bitki kimi yetişdirdi və onu Zəkəriyyəyə həvalə etdi. Zəkəriyyə hər dəfə onun yanına mehraba, ibadətgaha daxil olduqda onun yanında ruzi olduğunu görürdü. Təfsir alimləri deyir ki, qış vaxtı yanına daxil olduqda yay meyvələrini, yay vaxtı daxil olduqda isə qış meyvələrini görürdü. Və Zəkəriyyə bundan təəccüblənir. Deyir ki, ey Məryəm, bu sənin üçün haradandır? Məryəm Deyir ki, bu Allah tərəfindəndir. Axı Allah istədiyi kəsə hesabsız ruzu verir. Peyğəmbər s.ə.v Məryəm və onun oğlu barədə bizə bir xəbər söyləyir. Və sahabələrdən biri də bu xəbəri bu ayədəki bu sözlə izah edir. Allah subhanət hələ ayədə, ayədə deyir ki, Məryəmin anası dua edir, dedi ki, onu və onun nəslini şeytandan qorumaq üçün sənə yalvarıram. Peyğəmbər s.ə.v də deyir ki, hər bir Adəm övladı anadan olduqda, şeytan onun hər iki böyrünə barmağını batırır və əziyyət verir. Yalnız, yalnız Məriyyəm və onun oğlu istisnadır. Onlara bunu etməyir. Bu ikisini Allah subhanətə alə şeytanın bu əziyyətindən qoruyub anasının duasına görə. Sonra bir zaman mələklər Məryəmə deyir, Ey Məryəm, Allah səni öz tərəfindən adı Məryəm oğlu İsa Məsih olan bir kəlmə ilə müjdələyir. O dünyada və axirətdə şanı uca və Allaha yaxınlaşdırılmış olanlardandır. Allaha yaxınlaşdırılmış olanlardandır. O həm beşikdəykən, həm də yetkin çağında insanlarla danışacaqdır və salihlərdən olacaqdır. Baxın, bütün bunlar hamısı İsa aleyhissalamın fəzilətinə dəlildir. Sonra deyir, Məryəm aleyhissalam deyir ki, Ey Rəbbim, mənə bir insan toxunmadığı bir halda necə övladım ola bilər? Allah subhanətə alə deyir ki, Allah beləcə istədiyini yaradır. O bir işin olmasını istədikdə, ona ancaq ol deyir, o da olur. Bir işin istədiyini, yaranmasını istədikdə, ona ol deyir, o da dərhal olur. Allah subhanətə alə ona yazmağı, hikməti, Tövratı və İncili öyrədəcək. Allah onu İsrail oğullarına bir elçi, peyğəmbər edəcəkdir. O da deyəcək. Yəni, İsa aleyhissalam deyəcəkdir. Mən sizə Rəbbinizdən elçi olduğumu təsdiqləyən bir əlamət gətirdim. İndi baxın, görün, bu əlamətlər nədir? Başqa peyğəmbərlərə bu verilməyir. Mən sizin üçün palçıqdan quşa bənzər bir şey düzəldib. Ona üfürərəm, o da Allahın izni ilə quş olar. Allahın izni ilə anadan gəlmək koru, cüzam xəstəliyinə tutulanı sağaldar və ölüləri dirildərəm. Ölüləri diriltmək ancaq və ancaq ona nəsib olmuşdur. Bu nimət yalnız ona verilmişdir. Evlərinizdə yediyinizi və saxladığınız şeyləri sizə xəbər verərəm qeybdən xəbər verir onlara. Onlara bir əlamət, möcüzə olsun deyə qeybdən onlara xəbər verir. Əgər siz möminsinizsə, bunda sizin üçün dəlil sübut vardır. Məndən əvvəl nazil olan Tövratı təsdiqləyici kimi və sizə haram edilmiş bəzi şeyləri halal etmək üçün göndərildim. İsa aleyhissalamın missiyası bundan ibarət idi. Onlara, onların alimləri bəzi haram etdiyi şeyləri halal buyursun. Mən sizə Rəbbinizdən elçi olduğumu təsdiqləyən bir əlamət gətirdim. Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Subhanallah fikir verirsiniz, qorxu Allaha itaət sözünə. Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Həqiqətən Allah mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbinizdir. Ona ibadət edin. Doğru düzgün yol da bax budur. İndi gəlin baxaq görək. İsa aleyhissalamı anası dünyaya necə gətirir? Bu o ayələrdir ki, Cəfər ibn Əbi Talib radiyallahu anhu Nəcaşinin Həbəşistan kralının hüzurunda olarkən, onları orada sıxışdırarkən bu ayələri oxudu və ayələrdən təsirlənən Həbəşistan kralı ağlamağa başladı və iman gətirdi. Bu ayələrdə Allah nə deyir? Deyir ki, kitabda Məryəmi də yada sal. O zaman o ailəsindən ayrılıb, şərq tərəfdə bir yerə çəkilmiş və ibadət vaxtı onlardan gizlənmək üçün pərdə tutmuşdur. Biz öz ruhumuzu, Cəbrail əleyhissalamı onun yanına göndərdik və o onun qarşısında tam insan surətində peyda oldu. Məryəm dedi, mən səndən Ər-Rəhmana sığınıram əgər sən Allahdan qorxansansa, mənə toxunma. Mələk dedi, mən sadəcə sənin Rəbbinin elçisiyəm ki, sənə paş bir oğlan uşağı bəxş edim. Məryəm dedi, mənə bir insan toxunmadığı bir halda, özüm də zinakar olmaya-olmaya necə oğlum ola bilər? Mələk dedi, belədir, lakin sənin Rəbbin buyurdu, bu mənim üçün asandır, bu mənim üçün Asandır. Belə ki, biz onu insanlar üçün bir möcüzə və özümüzdən bir mərhəmət edəcəyik. Bu, hökmü verilmiş bir işdir. Artıq hökmü verilmiş bir iş. Məryəm ona hamilə oldu və onunla birlikdə uzaq bir yerə çəkildi. Doğuş sancıları onu bir xurma ağacının gövdəsinə söykənməyə vadar etdi. O dedi, kaş bundan əvvəl öləydim və tamamilə unudulmuş olaydım. Xurma ağacının altından onu Cəbrail səsləyib dedi, qəm yemə, kədərlənmə. Rəbbin sənin insanlardan, Rəbbin sənin ayağının altından bir çay axıtdı. Xurma ağacının gövdəsini özünə tərəf silkələ, üstünə yetişmiş təzə xurma tökülsün. Ye, iç, könlünü şad et. Ye, iç, könlünü şad et. Əgər insanlardan kimisə görsən, De, mən Ər-Rəhman üçün oruç tutmağı nəzər etm nəzir etmişəm. Odur ki, bugün heç kəslə danışmayacağam. Məryəm onu qucağına alıb, öz cəmatının yanına gətirdi. Onlar dedilər, baxın, görün onu necə ittiham edirlər, necə zənnə gümana qapılıb onu ittiham edirlər. Onlar dedilər, ey Məryəm, sən yaramaz bir iş tutmusan. Ey Harunun bacısı, atan pis kişi deyildi, Anan da zinakar deyildi. Məryəm uşağa işarə etdi. Onlar da təəccüblə dedilər, beşikdə olan körpə ilə necə danışaq? Beşikdə olan körpə ilə necə danışaq? Bu vaxt körpə dil açıb deyir, həqiqətən mən Allahın quluyam. Həqiqətən mən Allahın quluyam. O mənə kitab, İncil verdi və məni Peyğəmbər etdi harada oluramsa olum, məni mübarək etdi. Və nə qədər ki, sağam, mənə namaz qılıb, zəkat verməyi əmr etdi. Məni anama qarşı itaətkar etdi. Məni lovğa və bədbəx, asi etmədi. Doğulduğum gündə, öləcəyim gündə, yenidən diriləcəyim gündə mənə salam olsun. Nəhayət İsa aleyhissalama Allah subhanahu teala Bənu İsrailə Peyğəmbər elçi olaraq göndərdi və o öz vəzifəsini yerinə yetirərək Allahın ona buyurduğunu onlara təbliğ etməyə başladı. Bu təbliğatından bəzinə, bəzilərinə nəzər salaq. Görək, o onlara nəyi təbliğ edirdi? Allah subhanətə alə deyir ki, İsa onlardakı küfrü hiss etdikdə dedi, Allah yolunda kimlər mənə köməkçi olacaq? Həvarilər, yəni apostollar dedilər ki, Bizik Allahın köməkçiləri. Allaha iman gətirdik. Sən də şahid, şahid ol ki, biz müsəlmanlarıq. Subhanallah. Sən də şahid ol ki, biz müsəlmanlarıq. Kafir olanlar isə görün nə dedilər. Bu açıq aydın sehirdən başqa bir şey deyildir. Yadınıza salın. Musa aleyhissalama da belə demişdilər. İsa aleyhissalama da belə dedilər və Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə də Belə dedilər. Bu açıq aydın sehirdən başqa bir şey deyildir. Bir zaman havarilər dedilər, ey Məryəm oğlu İsa, Rəbbin sənə və Rəbbin bizə göydən bir süfrə nazil edə bilərmi? Görün, İsa aleyhissalamdan möcüzə göstərməyi tələb edirlər ki, qəlbləri sakitləşsin. Və İsa aleyhissalam deyir ki, əgər möminsinizsə, Allahdan qorxun, belə şeylər tələb etməyin. Onlar dedilər, biz istəyirik ki, ondan yeyək, qəlblərimiz rahat olsun, bizə doğru söylədiyini bilək və bu möcüzəyə şahidlik edənlərdən olaq. Məryəm oğlu İsa dedi, ey Allah, ey bizim Rəbbimiz, bizə göydən bir süfrə indir ki, bizim həm birincimiz, həm də axırıncımız üçün bir bayram və səndən bir möcüzə olsun. Bizə ruzi ver, sən ki, ruzi verənlərin ən yaxşısısan. Sən ki, ruzi verənlərin ən yaxşısısan. Allah dedi, mən onu sizə indirəcəyəm. Amma ondan sonra kim küfr etsə, ona aləmlərdən heç kəsə vermədiyim əzabı verəcəyəm. Aləmlərdən heç kəsə vermədiyim bir əzabı verəcəyəm. Allah subhanətə alə deyəcək, ey Məryəm oğlu İsa, sənmi insanlara Allahdan başqa məni və anamı da iki tanrı edin, dedin. İsa aleyhissalam deyəcək, sən pak və müqəddəssən, haqqım olmayan bir şeyi demək mənə yaraşmaz. Görürsünüzmü? Təbliğada baxın, tovhidə baxın, haqqım olmayan bir şeyi demək mənə yaraşmaz. Əgər mən bunu demiş olsaydım, əlbəttə sən onu bilərdin. Sən mənim qəlbində, qəlbimdə olanları bilirsən, Mən isə sənin özündə olanları bilmirəm. Şübhəsiz ki, qeybləri bilən sənsən. Mən onlara ancaq sənin mənə etdiyin əmri çatdırdım. Nədir o əmr? Mən onlara dedim ki, mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin. Nə qədər ki, onların arasında idim, mən onlara şahid oldum. Yəni, tək Allaha ibadət etdiklərinə şahid oldum. Sən məni götürdükdən sonra isə onlara nəzarət edən özün oldun. Sən hər şeyə şahidsən. Yenə Allah subhanətə alə deyir, bir zaman Məryəm oğlu İsa'ya demişdir. Ey Məryəm oğlu İsa demişdi, ey İsrail oğulları, baxın bu bunun təmiz əqidəyə qulluq etməsinə dəlalət edir. Tək Allaha ibadət etməsinə dəlalət edir. Deyir ki, ey İsrail oğulları, Həqiqətən mən Allahın göndərdiyi bir elçiyəm ki, məndən əvvəl nazil olmuş Tövratı təsdiqləyim və məndən sonra gələcək Əhməd adlı elçi ilə sizi müjdələyim. Kimdir Əhməd? Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm İsa aleyhissalam özündən əvvəlki Tövratı təsdiqlədi və özündən sonra gələn Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm barədə onlara müjdə verdi. Nə İsa, Məsih Allahın qulu olmağı özünə ar bilər, nə də Allaha yaxın olan mələklər. Allah ona ibadət etməyi özlərinə ar bilənləri və təkəbbürlük göstərənlərin hamısını öz hüzuruna toplayacaqdır. İsa aleyhissalam Allahdan o qədər qorxurdur ki, onun adını eşidəndə dərhal qəlbi titrəyər, imanı artar və Allahın kəlamına iman gətirərdir. Baxın, Səhih Buxari və Müslimdə rəvayət gəlir, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, İsa bir kişinin uğurluq etdiyini görüb dedi, sən uğurluq edirsən? O kişi də özündən başqa məbud olmayan Allaha and olsun ki, xeyr, uğurluq etmirəm. Baxın, and içir Allaha ki, uğurluq etmirəm. İsa aleyhissalamın onun, İsa aleyhissalamın onun andını qəbul etməsinə baxın. İmanına baxın, görün nə deyir? Deyir ki, Allaha inandım və özümü, gözlərimi yalan saydım. Subhanallah. Gözü ilə gördüyünü Allahın andına dəyişmədi. Gözü ilə gördüyünü yalan saydı. Şübhəsiz ki, Allah Məryəm oğlu Məsihdir deyənlər əlbəttə küfr etdilər. Məsih İsa demişdir, ey İsrail oğulları, Mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin. Həqiqətən kim Allaha şərik qoşarsa, Allah ona cənnəti haram etmişdir. Sığınacağı yerdə oddur, cəhənnəm odur. Zalimların köməkçiləri olmayacaqdır. Şübhəsiz ki, Allah üçlüyün üçüncüsüdür deyənlər əlbəttə küfr etdilər, kafir oldular. Halbuki tək Allahdan başqa bir ilah yoxdur. Başqa bir ilah yoxdur. Əgər onlar dediklərinə son qoymasalar, onlardan kafir olanlara üzücü bir əzab mütləq toxunacaqdır. Onlar Allaha tövbə edib, ondan bağışlama diləməyəcəklərmi? Bax, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Məryəm oğlu Məsih ancaq bir elçidir. Ondan əvvəl də elçilər gəlib getmişdir. Onun anası isə Allaha sidq ürəklə inanan bir qadın idi. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Cənnət qadınlarının ən xeyirlisi dörd qadındır ki, bunlardan da biri İmranın qızı Məryəmdir. Hər ikisi də, subhanallah, fikir verin, görün, Allah hansı incəliyə toxunur. Hər ikisi də yemək yeyirdi. Allah göstərmək istəyir ki, ilah yemək yeməz. Allah yemək yemir. Onlar isə Allahın qulu olduğundan, insan, bəndə olduğundan yemək yeyirdilər. Bax, gör ayələrimizi, onlara necə bəyan edirik? Sonra da bax gör onlar necə üst sevirirlər. O vaxt Allah dedi, ey İsa, mən səni götürəcəyəm. Yəni o kafirlərin arasından götürəcəyəm. Ona əzab verə bilmə, sənə əzab verə bilməyəcəklər. Özümə tərəf qaldıracağam. Sənə küfr edənlərdən səni təmizləyəcəyəm və sənin ardınca gedənləri qiyamət gününə qədər küfr edənlərdən üstün edəcəyəm. Peyğəmbər s.ə.v İsa aleyhissalamı Meyracda görür. Özü də ikinci səmada. Rasulullah s.ə.v Meyrac səfərini vəsf edib deyir ki, mən ikinci səmada xala uşaqlarını, Məryəm oğlu İsanı və Zəkəriyanın oğlu Yahyanı gördüm. Onlar məni salamladılar və mənim üçün çoxlu-çoxlu dua etdilər. Hər ikisi səmadadır. Lakin İsa aleyhissalam digər peyğəmbərlərdən, səmada olan peyğəmbərlərdən fərqli olaraq həm ruh, həm bədənlə oradadır. Bu da onun üçün bir fəzilətdir. İsa aleyhissalama iman gətirməyənlər, onu ittiham edənlər, ona böhtan atanlar lənətləndilər. Allah onlara lənət etdi. Bu lənət onlara həm də küfür etdiklərinə, Məryəmə böyük bir böhtan dediklərinə və həqiqətən biz Allahın elçisi Məryəm oğlu İsa Məsihi öldürdük dediklərinə görə idi. Allah bu şeylərə görə onların lənətləri. Halbuki onu nə öldürdülər, nə də çarmıxa çəkdilər. Ancaq onlara İsa'nın bənzəri göstərildi. Bunda itlaf edənlər onun barəsində şək şübhə içərisindədirlər. İndiyə, də, indiyə qədər bilmirlər ki, həqiqətən onu öldürüblər ya yox. Bu haqda onların zənnə uymaqdan başqa heç bir məlumatı yoxdur və onu yəqin olaraq öldürməmişlər. Onu öldürdüklərinə əmin olmamışlar. Əksinə, Allah onu öz tərəfinə qaldırmışdır. Allah qüdrətlidir, müdrikdir və kitab əhlindən elə bir kimsə yoxdur ki, ölümündən əvvəl ona iman gətirməsin. Bu o deməkdir ki, hələ İsa aleyhissalam bütün insanlar kimi ölməyib Ölümündən ona, ölümündən qabaq ona hələ iman gətirənlər olacaq. Bu o deməkdir ki, İsa aleyhissalam bir daha yer üzünə gələcək. Və bu da qiyamət gününün 10 böyük əlamətlərindən biridir. İsa aleyhissalamın yer üzünə yenidən nüzul etməsi qiyamət gününün başlamasının 10 əlamətindən biridir. İsa aleyhissalam yer üzündə 33 il, 33 yaşına dək yaşadı. Sonra Allah subhanətə alə onu göyə qaldırdı. Sonra bir daha qayıdacaq, 7 ildə yaşayacaq və 40 yaşında vəfat edəcəkdir. Gəlin, baxaq görək, o necə yerə inəcək və yerdə nələr edəcək <clears throat> və müsəlmanlara necə kömək, köməklik göstərəcəkdir. İsa aleyhissalam əynində varas və zəfarana boyanmış iki əbada, əlləri mələklərin qanadları üzərində Dəməşqin şərq, şərq tərəfində yerləşən Ağ minarənin yanına inəcək. Saçlarından da su damacaq. Başını yuxarı hər dəfə qaldırdıqca başından mirvari dənələrinə bənzər damcılar ətrafa saçılacaq, ətrafa dağılacaqdır. Kafir onun qoxusunu hiss etdikdə öləcəkdir. Onun gözəl iyisi, qoxusu isə gözünün gördüyü son məsafəyə qədər yayılacaq. O gəlib görəcək ki, müsəlmanlar artıq sübh namazını qılmağa hazırlaşır. Əhl-i Beytdən Fatimə radiyallahu anhanın nəslindən olan Mehdi, Məhəmməd ibn Abdullah da imamdır. O İsa'ya namaz qıldırmağı təklif etdikdə İsa aleyhissalam deyəcək, iqamə sənin üçün verilmişdir. Odur ki, bu namazı sən qıldır. Sonraki namazları isə artıq İsa aleyhissalam qıldıracaqdır. O nəsranilərə donuz yeməyi qadağan edəcək xasları sındıracaq və bir çox halal buyurulmuş şeyləri haram buyuracaqdır. İsa Məsihi Dəccəlin başlarına müsibət gətirdiyi bir qövmün yanına gələcək və onları bəladan qurtaracaq. Məsih Dəccəl onları müxtəlif cür bəlaya məruz qoyacaq. İsa aleyhissalam isə gəlib onları bu bəladan qurtaracaq. Məsih Dəccəl İsanı gördükdə duz suda əridiyi kimi əriməyə başlayacaq Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, əgər İsa aleyhissalam onu öldürməsəydi, o eləcə də əriyib, əriyib öləcəkdi. Lakin o, Məsih Dəccəli Lud qapısının yanında yaxalayır və əlindəki nizəni onun sinəsinə sancıb öldürür. Onun bədənindən qan çıxdıqda hamı görür ki, o Allah deyil. Yalançı Məsihdir. Daha sonra isə Yəcüc və Məcüc tayfaları hər yandan axışıb gələcəkdir. Belə ki, hər bir müsəlmanın müqabilində bu tayfalardan 999 nəfər duracaq. Müsəlmanlar onlara müqavimət göstərə bilmədiyindən dağa çəkiləcəklər. Allah onların, yəni Yəcüc və Məcüc tayfasının boyunlarına xırda qurdlar salacaq. Və səhər-səhər müsəlmanlar oyanıb görəcəklər ki, onların hamısı bir nəfər kimi ölübdür. Quşlar gəlib onların cəsədlərini daşıyacaq. Yağış yağacaq və yer üzünü yuyub aparacaq onların o pis, murdar əsər əlamətini yuyub aparacaq. Sonra Allah yerə əmr edəcək ki, bitkilər, meyvələr bitirsin, bərəkətini qaytarsın. O zaman elə bir bərəkət olacaq ki, bir nar bir cəmaata bəs edəcək. Onun qabığının altında bir cəmaat kölgələnəcəkdir. Hətta bir parça mal əti, dəvə əti, qoyun əti bir qəbiləyə bəs edəcəkdir. Bir qəbiləyə vəhşi heyvanlarla ev heyvanları bir yerdə olacaq və bunlar onlara toxunmayacaqlar. Həmçinin körpələr ilanlarla oynayacaq və onlar da bu körpələri sancmayacaqlar. Nəhayət Şam tərəfdən səhərin bir külək gəlib müsəlmanların qoltuqlarının altına girəcək və onların canını alacaqdır. Qiyamət isə ən pis insanların üzərində qopacaqdır. Və nəhayət sonda Peyğəmbər s.ə.v-in İsa aleyhissalama olan sevgisini, onu çox sevdiyini göstərmək üçün bu hədislə, bu xütbəni sona çatdıraq. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, həm dünyada, həm də ahirətdə Məryəm oğlu İsa'ya inananların ən yaxını mənəm. İnsanlar arasında İsa aleyhissalama ən yaxın olan mənəm. Allah subhanətə alə bizi o peyğəmbərlərə oxşar və oxşarlardan etsin. Aqulu qawli hadha və astəğfirullah li və lakum və lisa'iril muslimina min kulli zəm fəstəğfiruhu və tubu ilayhi innehu huvel gafurur rahim.